niku mboten san pangling ingkang sowan ponokawan ponokawan Pandhawa lho la iya la kok malah bagong karo garing ting gruduk sowan ning Ndorowati iki ganti napa mestine sowan ana negara Ngamarta wong nyatane dheweke kuwi abdi ning para Pandhawa lah kok malah padha ting gruduk sowan ning Praja Ndorowati nanging Kresna nadang dikaya ngapa si Adi tau tate nampa pangudanging ponokawan ora ketamung sedhela iki uga abdi Ndorowati mbok menawa ana panyuwun saka Bagong lan Garing. Tumuli timbal napa wigatine? Kaka Rabu kasinggihan mekaten kasekecakno ingkang langkung prayogi. Yo, Kresna. Pun Kakang bakal midhangetake ngoten iki lho. Apa wigatine para panakawan sawanan purun Jendrawati? Panakawan Bagong sawise satata padha kanthi harja sak praptamu panakawan panakawan Bagong amit pasang kaliman tabe tinebena ing ladune dumawaing tawang tawang sinuwun kemareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka gusti kula ingkang sinuwun pusang prabu sri batara kresna iya iya bagong dak tompo ora liwat pengestuku tanpa nono kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan prayoga nunggon mulunggo nunggu sangat anggen kalau tidak tersakan jimat kok ora garing yang kengen yang ngarep antaraning kowe karo garing kuwi tuwa garing mestine ingin munjuk atur luwe becik lamun ingkang sepuh garing ini nembe kena penyakit gejala bisu lu garing kuwi nge nek omong kelera kleru nek omong kecetat-kecetet mengke ndak malah malah ngeling semi niki sek dalam rangka terapi supaya mari cangkeme mbok sik apik to gong eh, eh, eh. urung-urung kok sak tembung-tembung kok nglarakke ati Lah kene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman ming pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Haji Loko nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke mula kula mawon sing matur. Iya iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi penyan. Sin Prabu Sri Bathara Kresna? Iya, Bagong. Nono nggih. sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengle. Bagong kowe padha raja sapraptamu Bagong. Woi, penemban Durna. Oh iya iya. Loh Sampean salah alamat. Loh salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngestina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan ning Praja Indrawati ana wigati banget aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mengaten. Iya, iya. Slamet ta kamu? Wilujeng lering sambikala. Bekti kula kunjuk penemban. Oh, iya iya tak tampa. Pangestu tak panono. Kula pun dinggo jimat paripe dayan ning kasantosan. Gareng kowe padha rajo sak praptamu, pangestripun penemban Durna Wilujeng. Niring hmm, sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. tata melegae pengestuku sampean ana kula pun dinggo jimat paripik hmm, hmm, hmm, dayanono dayanono ras raosing batos kuku kuku kula penemban wah isin tenan aku sesuk nang aku ora sampe lureng ra melu ya ora apa-apa Bagong Bodhorarjo saprap tamu Maestripun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo Sinuwun. Yo tak tampa, pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe ndayan ning kasantosan. Garing Podorarjo Saprabtamu, pangestripun Sinuwun Prabu Mandura wilujeng. Nering sambi kula keparang kula ngaturang sem sem sem. Semut, semut cengelmu kuwi. Sem sembah pangabekti kula konjo. Yo tak tampa. Yo ditambake garing. Nggih, nggih. Kuwi ana kawan wigati, nek wanci gegojekan Mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. ampun kuatis mengki kula bakal pak pa, pa, panu panu cengelmu kados tombo. Bagong Padurarjo Sapraptamu pancenipun daras senjake wilujeng bengi kula kunjo yo no Bagong nun inggih Garing Padurarjo wilujeng terus nyaki Sik, sareh sik, dileti rada ado. Bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Iya garing prayogakno. Nun. Inggih sendika. Nah, rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Puno kawan Bagung Pandhawa Raja Saprabtamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjuk nggih Ndara Pate. Iya Bagung. pengestuku tampan ana. Kula pundi nggo jiman paripe dayana ning kasantosan garing slamet kamu. Pangestripun Darapati wilujeng. Suwi ora dolan ning Widoro Kandang. Wong ge wis sawetara wektu kula mboten dolan. Teng Widoro Kandang. Hmm, hmm, hmm. Kaya kenapa to? Kenapa dekulmu mlacan? Ora ngece ta, Gang? Garing sing nerima atine Bagong aja sok nglarani karo kakange. pun mboten. Bagong dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipunkemparangaken matur sinuwun. Iya wis tak keparangake. Matur sembah Nek wonten lepat atur kula diagung pangaksami, keparang aturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa orang kaya biasanya tebah kok lebah? Lebah ngentuh batuk mungkin apa? Ya ora nesu, aku kan kakak kakak wis ora sama, ora sama. Ora sama. Sesuk tak steni nang ngene. Yo ora sama. Nangis meneh. Anggerane kok ah, ah, ah. tebase sekol, binung teling ron kelapa apuran ta mbok bile wonten lepat kula nggih kula munjatur kersa paduka sanata prabu sri batara kresna jernyatanipun kula menika namung kawula alit jernyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun iya mila kiranging tata krami kiranging ngunggah-ungguh kula nyuwun sum sumunturing samudra pangaksami Wong dhewek iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sopo sing grenengi? Bola dhewe dolekke sapa grenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Mara gage matura. Apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. diutus sapa? <laughs> Ngapunten kula niku ngantuk e. Ora kena ngantuk diampet Bagong. Mekaten nggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para pendowo, mboten diutus Dara Janaka, mboten diutus sapa meneh ya? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Kang Masku sapa? kang mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk iki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinu. Loh, duta kongkonan penglawung Raja Pati. Sapa tekaning Pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. ngaturaken gedrawasan. Bile sampun wonten tigang candra menika, petruk menika saket sinuwun. Eh, eh, kosike. Urung-urung iki dramane kosike aja kesusu. Petrok menika sakit. Lho lho lho. Petrok lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Agung. Nggih, sih nuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mresake karo Petruk iki piye? Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng wae iki? Wah, wis. Iki ki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Loh, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngudang bolo dewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora lak, ora ora ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. kudune kowe matur karo Pramendra. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik to, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan kanggo nambake petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urang-urang guys gawe tratapan. Kene iki lesuan wis diati-ati. Kene memang omong petrol ora kok wajan itu mesin itu balik koyol sabar sabar ha wong urip nang alam dunia kuwi kudu sabar sabar ki ono watese eh <laughs> ning tetep kudu sabar ha alon-alon kula tak matur yo tak rungokke nggih petruk lara apa bagong kula mboten ngertos dokter niku mboten menemukan penyakitnya Loh. dokter orang nemokke penyakit e. Mboten. jangan sementen pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awang di teri wong lara kok blas ora diperiksa. <laughs> Malah dhewe ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Ah, ora wae. Iki tenanane mau wae lah. Serius niki. Iya iya. Mangkelake kok antenengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk. Ha, ah, nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih dukun niku pun diteropong nggih. nama jenenge kok? Semprong. Semprong diobong terus ditonton nggih semprong niku jarene mboten nonton penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Ah, vertigo ta vertika. Vertigo. Niku mbek mboten Petro ya waras. Di tes air kencinge. Niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Eh, paru-paru nggih apik mongko rokok rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok kula kan ngerem ngene kampas entek anjing kula ngajar petruk niku trombole ngrokok iki direm kampas entek e, gong wis ben blong ya men ngono ha ah, paru-parune ya apik terus pengeluaran ya apik pokoke kabeh normal ha ah, terus kula niku bingung lha jane lara apa to truk Loro kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu, saya lemu nika. Kok loro? Ning pancen awake panas. Nek kula demek nggih telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Bang. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. ngono to nggih <laughs> ah panas tenan bathe kula demek niku panas terus kula kei lengo klentik wer-wer terus kula dalai tempe pletik-pletik-pletik lho to bathukmu iso kaya wajan iya ngenten niku ah sawijining dina petro menika gelem omong lho petro gelem omong nggih truk ah mbok omong ngono kuwi truk gong reng aku arep omong karo kowe aku jane ora lara ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan mergo aku ki mung kepengin nagih janji sapa sing janji karo kowe terus omong oh, nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati kowe kandha tak paranane tak dodoke korine tak kinange gambir karo suruwe kuwi tembunge wong lamar. oh iya tak dodoke korine ra sikate wonge lah oh. ben mbok lanang mbok wedok asik ah, aja nekat ah. <laughs> ayo ta reng ah, madan jebula pe petro niku bloko jebule kok jebula ya men to ngapa ta wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerah kok jebule Petruk niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petruk. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun candi Sabtu Arga. Bangun candi Sabtu Arga. Sampeyan ngendika kali Petruk to? Truk nek kowe iso balekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu. Ha kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpange tenan iki. Ngaku ora? Petro mat ngamatur ngonten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasina. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang sita tan kena lumebek malih. Nek sampean dadi ratu, mencrah mencle, esok tempe, sore dele, padha wae. Ngoten? Sampean bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampean ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampean dadi ratu cacal kanalindrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh. Suwi iki. Wis yah mene. Dar limbukan jam pira iki kok. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah. Jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka, heeh oh, Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa ning? Ka ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. wis mripate kera, bodho kira ya men eh. aku arep aku mulih ana ora ana sing ngewangi kowe petro ora ana kowe biasane tro aku arep mulih tro eh, eh, saiki mulih aten juang tenan kowe kowe kejem bang karo aku bapak penembahan lajeng wangsul baliyo Ah, kok dadak sambat karo aku. Nek sampean pun nate janji, janji harus ditepati. Ngibarate men sarame anu Oskari panu. Kuwi apa? Kula dhewe ya ora ngerti. Wong kula mung kok. Beneran kudu nepati. Mongko saniki kondang ing jagat kondang kabiyawara menawi Prabu Kresna kagungan putra inggih menika wanita ingkang nedeng dungkap dewasa. Naminipun Dewi Grontol. Grontol sapa? Lah sapa jenenge? Prontowati. Ah, <laughs> Prontowati. Lah niku sing digayuh kali Petruk Kantong Bolong. Nek nah, jane kula ya ora setuju. Petruk kok dadi mantune Prabu Kresna. Ah saya gleleng tenan Petruk. Wong Petruk iki kere-kere wae glelenge ra jamak-jamak kok. Apa meneh nek dadi mantune ratu? Wah, wis ngeplaki sirah kula saben dina. Wis kena. Wong jaluk ira kok ngarep warung ngarep kae. Monggo mengke sik mbayar nggih kula ora urung. Iya, nggih ning gandeng bangane Petro niku mati mergo lara ora keturutan sediane nggih. Alung panjenengan kulaturi nepati janji. Kulaturi nepati pangandianipun Sinom Prabu Sri Batara Kresna. Nek sampean ora kepareng netepi ing pangandika nuwun pangapunten kula wis dipasrahi Purbawasesa karo Petruk Kantong Bolong. Bet gong sisan gawe. Nek kowe labu aku ya labu tenan gong. Aja mung setengah-setengah. Nek perlu mati diwujuti. Oke, Truk. Wong urip ki mung do antri mati kok. Ah. Aku ngapa ta, Gong? Eh, eh, eh. Aku kira ngapa-ngapa karto biyuki. Kula biyuki batang sayu to. Ora ora wedi mungsu wong Darawati, mangane kelangan Petro, luwung Bagong mati teneng Darawati, kula lakoni legane atiku. Setyaki, kowe ndi balat? arep ngopo? kula sajaipun kok panas krungu suarane Bagong. Dadi kepeti. Santai wae, ora usah dadak kemrungsung. Kowe mau guneman piye? Guneman nek Rontowati ora diwenehke Petruk, tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tegese kowe nantang karo Wong Ndorowati. Ora, aku iki mareng ngejak sekak Wong Ndorowati. jagang sing jero, beteng sing kandel, piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekak. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong wong Bagong ki omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malah ngerik napa? Niatku arep ngelabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho. Malah ngetak karo aku. Lah kula niki wong ora golek masalah kok mang tantang ki sermu piye? Semangkean kowe. Dume senopati apa dianggep bagong wedi karo kowe wani karo aku sing kandha wani sapa sabar sareh lenggah sing prayogi mriki lenggah mriki ngapura rancang ning arepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe kagungan rokok mboten ora tak causi. niki ngemik rokok dum-duman kapok ora kowe senjaki <laughs> kalah karo bagong niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune nek sing nesu sampeyan nek beda lakone sing nesu sapa ha sampeyan niku ora tau maca naskah niki sing nemu nesu dudu sampeyan sing nesu mengke ana wong sing nesu bagong nun yen aku arep maringake kelawan kowe iki ana sing nglamar Wrontowati ha iki iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya sinten sing nglamar Wrantawati? Durna Bagong ajeng diwenake, arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Leswana iki wong peko karep dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Lah, ah. iki lagi asli. rugi mbal manyar-manyar. Joneng dungkul wana dadi ras ras dadi wana. Bakong, weh, berkencang Pak Papong, Pak Papong. Bali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara Antara barang dinggo. Engkene nganggo istilah aku nek nganggo istilah ya rugi ya ya. Ngopo, Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna anu, <laughs> aduh sori sinuwun. Lesmana wong kendhir. Atuh ngene mendi anak siji ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada pecok. anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel kesnampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati aku kelangan nek ngono nang kene padha-padha ngarepe Wrantawati saiki ngene wae digawe sayembara sayembara apa sapa sing iso ngalahke Begawan Durna bayangan Wrantawati diadi iki wis gayeng iki siap reng oke oke ora nangis to kowe ora ora aku mungsu Durna kowe mungsu Baladewa ha ha ha ah, ah, ah, Grisani wong wareg <laughs> Anggere weruh ah, ah terus ngrus wetengku ora. <coughs> Ngono wae reng siap-siap. Ha ah, ora usah nangis. Niki saya sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan Wah, metu japa. Wah, cundha manek jeblok bertemu. ora nesu iki. kepiye aku lo durna wis dadi reng ayo reng digawe muntap reng carane eh nene tak jak dialog oh iya iki sing arek lamar prontowati iki wong loro sapa wae durna karo prabu baladewa lho durna karo prabu baladewa hmm durna wis tak tantang monggo durna gawe sayembara upama reng upama piye upama prabu baladewa iki ngewangi lesmana piye lho ayo aku aku abot petok terus, terus, terus. Terbuat dari kayu? Bukan, bukan, bukan. Ada rodanya? Bukan, bukan. Ditarik kuda, tarik kuda. Udah, udah, udah. Ada pengemudinya? Udah. udah. kok malah bedean gitu piye to Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita akan terus kita akan nesu kok malah ada kudanya nyeleplak batomu gitu ya. Ayo radong kok ya. Ora arep ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Wong loro. Hmm. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wo, Prabu Ratu Mandura ki wedine ming karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ni wedine karo aku. Nek kowe musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora sadi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu-melu aku tandinge iblis lanat cangkeme sapa kuwi muni kaya sing nantang Baladewa sapa? Sopo sing arep nantang Baladewa to? Diar kowe. Senengane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Hmm. Kowe iki wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. iki nek nganti kowe engko ora ana sing wani nandiki Petruk ora kelakon rabi nek Petruk ora kelakon rabi Petruk mati piye mati mbok men kok ora tumbak cucuan aku ro Petruk kuwi sayang kok ya ha iki ngene he he para kawan dalem Siar nata boleh diomong sopo? Siar musuh boleh diomong sopo? Siapa? Orang-orang ngaruh ini kalau boleh diomong ya. Ya kak ya. iki tanganku mumpung megar iki kampleng ye. Ora eh, eh, nangis wah. Canggeran dedet kok meng nangis. Titi-titi nangis, titi nanggrono wong jajan nangis men ditukoke. Oh, anggrono wong nyumet udut nangis men dicumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo gawes. Kula sing nantang. Lho, kowe wani karo Baladewa sing tawadeni apamu. Ngendi pamane oneter kate tayar? Manut. Lapangan voli ya gelem lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadhe sampeyan pasen bareng boyong Urantawati. mati dadi bojone Petruk. Mboten ngen dadi bojone sapa sapa? mati dadi bojone Semana Mandra Kumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke arep ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Iki ra dadi-dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Kok sampean buatan saya mikir. iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njopo? Ah, metu njopo? Lho, ngopo nek njopo? Aduh, piye kuwi, piye? Lah iki piye wong nantang kok ora dirampung wis padha mlayu metu malah do tetengok. Ayo nalon metu kok dipaksa. Ya reng, ayo. Ah, Aku ya ora nalon. aku metu karem ora karem manut karo kahanan pokoke wis kono padha bodalana ning nggih ngesaken dawuh ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngesaken dawuh nara garik sepuluh aja gawe kapitunaning para kawula ngesaken dawuh Bagong nun golek durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane oh siap wah entuk jago siji meneh Setiaki wonten dawuh kowe iki ngopo kowe iki nek melu-melu kowe iki rombongane sapa? Piye? Rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Budurna ki sirmu piye? Semit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti Kurawa mbelani Durna, kula ora wedi rubut Kurawa. Yen kok Prabu Baladewa prisa, kowe didukani kok Prabu Baladewa? Nek pancen kudu ngono, kula ora wedi karo kok Prabu Baladewa. Pancen kuwi ngayal kok. Eh sakarmu arek wangi Bagong sakarmu ora sakarmu. Nggih wangi no. Wah. Neng apa ngaso iki awake dhewe. Ming paitan swara iki. Ha iya. Sing tumandang Ndara Sencaki. Lho. Ayo ora iso. Aku kehilangan nama. Neng nganti Ndara Sencaki omongso so Prabu Baladewa, piyai sing padha mresani ki do ngenteni mengko. jam-jam setengah siji jam siji engko do ngenteni gareng nek musuh Baladewa iki kahanane kepiye ngono iki mbubarke apa ya struktur Yo wis ning ngono aku ra sido ngewangi. Wah, cangkemmu elek ora ning. Iki nek ra sido ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Pono kawan do metu, do metu wis metu ayo do metu. Wis do metu gawe wis. Nggih, yo metu yo. wis rae entuk rembugan nang jero reng ayo metu iya iya nek ora tak gusahi ndak ming arep omong wae anggere muni omong entuk sambutan kok senengi raja jamak-jamak nek ora entuk sambutan keringete dileweran iki kok <laughs> ngecewe iya eh, neng iki saiki wis <laughs> ora usah dadak golek sambutan aku metu wis viral muh sing kandha sapa Kok ora bumi kok kok gunemane kaya ning kampung. Aku ah, ngruti karo Bagong ki lho. Sampun, matur nuwun sing ngono. Yo, sing ati-ati nggih. Lah. Edian eh, tenan. Ora satanan. Barang keterucut te. Eh. Kene yo, ini randone yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polahipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki, wonten timbalan. Budhana kang padha sebengsun kundur ngedhaton mriki ngestaken Sayetine ingsun lagi bingung, bingung perkawis. Udawa tulung kaitan jangan kon lunga kae. Ngapa Jari arep metu isih ngadeg ning kono. Iki nang mlaku matal-matal e. Budhalno Kang Padha sepo, piye ngistaken wonten Rama Paduka kala wau paring dawuh. Dene Paduka sajaipun nendeng Sunggawa. Pusaka Ndarawati oncat. Pusaka Ndarawati oncat. Iya. Senjata cakra ilang saka padhokaning pusaka. Bagong tak kon lunga kok isih. Isih krungu suarane. Nggih ngapunten kula sinuwun. Udawa, Udawa. Inggih. Nyun mawonten. Budhalo kang padha sebo ingsun kundur kedaten mok menistaken jawa Nyun pamit madal masilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gati ning panangkilan Sang Notar Sukundur kedaten. Jok saking gambar kita mungkin apit gambaran gading kadulan pun saya garing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ing sampeyan ngambil pacarane Ki Prabun. Arta Marma, iya bagung Aku sing goleki karo kowe. Nek ketemu manut tak bondo, tak ora kringsung sikilmu. Didhawuhi dening Bapa Penemban Duna kinen mundurake kowe aja nganti wisan-wisan boyok lawan Dewi Wrontowati. Ngerti yo, Dewi Wrontowati bakal didhawuh dening ya kuwi anakku Resmana Mandra Kumara. Semanten ugi kula, Ndara. Nek nganti kula wangsul gagal mboyong Dewi Rontowati kula kelangan Petruk mula mbane Petruk mati monggo Petruk menika rol-role pono Petruk niku anake bapak nek Petruk mati bapak sedih nek bapak kula sedih wong sedih niku mesti kencokan penyakit nek bapak kula sedih kencokan penyakit bapak kula lara nek bapak wong lara niku kembange mati Petruk mati, bapak sedih, lara mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma, sing tak wedeni ampamu. Wani aja lingkune ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhak yen pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. sebab apa? Wis kula seneng teng ison. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarmu candhak. Siramu tak jebleske lemah pecah dadi loro. Weh, wonge oke kok men dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene margane patimu pangga tak ayoni Ndara Kartomarmu. piye wong kadane suasanane kudu suwo kok apa dadak ngenteni anane na ah, rebo docong lu mayu mungkur bagong kowe tak tulungi nggih matur sembah nuwun nggih Den bodho-bodho kok sampean peduli kali kula sing sae niku sampean peduli kali bencana mboten kali kula bagong nun aku mentolo yen to kowe diajar para sata kurawa. Iki mau kowe dikapakke karo Kartomarmo. Rekae nggih kaya arwani ning jebono pancen rani wong kalahan. Diantem, banting, duncalke kula wis matek. neng nganti tiba teng aspalan mesti babak bundas kula. Untung wonten sampean. Bagong. Nun. Tahe wangi. leh kungi wangi iki ndelik-ndelik. Nggih. Aja nganti konangan Koko Prabu Durawati. yen kondangan aku ditukani. Pun mengkene wonten dukane Sinundrawati aku sing tanggung jawab. Kowe wani karo Sinundrawati? Mboten perkara wani, mengke kula sing ngomongan. Kula nek alasan niku pinter. Mun niku tagih utang bola-bali wae iso alasan kok. Apa meneh ming matur sinuhun Prabu Sri Batara Kresna, yen ngono-ngono aku ditukani, kowe sing alasan. Siap. Kula sing maju. Yo, Bagong, nggih. Ki mak plethok kontrole sing kene ana sing rusak iki. Iki lho. Ha ha ha. Ada kandhani ngayal Malah nyekekek ngeguyu aku. Yo. Pon tindak mereka. Yo, Pak piye bokong nemban ing ngatasé ki musuh bakong kok kalah kowe iki derajat ing kadang nonton lah kok dadi musuh bakong kalah ki piye mboten bakong yang majeng lho sapa setyaki setyaki iya kasinggihan setyaki ngamuk unggung sajaipun setyaki mboten mentolo nyumur pi bakong dipun kroyok dening para soto kurawa tumuntun piambai pun tumandang karyo kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan nah Darawati sencaki melung melu ngewang karo Bagong iki piye? Wong Darawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati aku sencaki wae karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Bu Menembat. Kula semanggaken. pun Setyaki ing ngamuk. Surtayu. Inggih. Kowe ya diamuk Setyaki. Sami mawon kalian pun Kartowarma. Kula dipun amuk kalian pun Setyaki. lo sumanggaken. Kersa sono kok maju dhisik. Ha iki lekake yo mendang paripurna. Ndang rampung lo iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi iso diaki. Cah cilik nek tumandang, jeblas jeblas. Lo sumanggaken bapa mremban. Kula sumanggaken kula mboten iso mungsuh. Bagong Merkono pepalange Setyaki. Oh, ah, kuku karepe dhewe panas maning Ya, najan kowe dhewe wangi Setyaki apa kira-kira Setyaki? Wani nandi kridaning Nalendra Mandura. Oh, Duno. Inggih. Sampeyan kok mundur niku pripun? Oh, inggih kula ingkang badhe munjuk kersa patung anak Prabu Baladewa. Jebul pinanggipun tiyang Darawati menika mboten adil. Lho, mboten adil kados pundi? Nyatanipun Kurawa majeng badhe nyepeng dateng pun Bagong. Bubar sanganing para sata Kurawa bubar maut. Nungsung puyang numbuk bentus mboten wonten kaliyan Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ngene lho. Perdine piye iki? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pamunten. Nuwun sewu, Nger, nuwun sewu. Ingkang perang mriku sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang mriku Setyaki Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Durawati ora elek-elek karo Setyaki. jenenge wong darawati ora adil. Setyaknyae Bagong yen ngono pola dewa ngewangi Sadapura. ngewangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kang elan sampean mboten ngewangi. Joko. Nun. Sing maju tuku rawa meneh. Sapa? Ko Prabu Manduro, mungkung nggawa Kiai Nenggolo. Sumbar-sumbar yen setyaki ngewangi Bagong, Ko Prabu Manduro ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning babaratan nggawa Kiai Nenggolo. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen ditukani Ko Prabu Ndorowati. aku engko sing ngomong tenang to iya ana MC ne rasa kuwatir aku engko sing ngomong Prabu Kresna nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean sampean bener sampean iku mbelani kalih kula kula wong ringkih kula wong cilik kula wong bodoh kula ming kawula nek kula kira kula jeng dikroyok kurawa sampean duwe rasa mbelani niku niku tukul saka jiwa kasatria sampean iya Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh nenggala wedi. Nenggala pusaka ambuh. Gunane apa senyaki duwe gata wesi kuning? Cupo. Tantang Baladewa nenggala karo gata wesi kuning menang endi? Ngono. Engko men ngono kok mundur wah dipiki presane bahaya akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo nenggala. Godho wesi kuning diduru nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai Ngono Bagong ke? Yo. Setiaki wonten timbalan. Karemu piye to? Kula dipun kengken. Lho. Sing ngomong sapa? Bagong. Bagong kongkonan kowe nyuwun tulung kalian kula sepatus kula munduraken Kurawa. bila Gila caidan tenan kok. Bakong ini? Hi. Bagong. Non. Tanggung jawab. Karo sapa? Sinuwun bati Beres nggak aku. aku Saiki kon rono Iki lagi yang perlu ya. saya tak tanda tangan sih Tanda tangan apa? Mbok iki sak tanda tangani apa aku ya rundeng. Ayo rono bareng aku ora gelem tak kethak Heeh, ah, santai-santai. Kono dhisik. Ngrono. Heeh. Nggih. Anggere larine aku ditukani kok ora Bu, wis tak ajar. Nggih, nggih. Endi? Manggrum biyen. Edan timbali ratu kok semoyo, Bagong. Bagong, Nun. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe? Sing ngakon setyaki ngajar kulo sapa? Mboten nonton. Ojo edan. Kowe oh, iki ngopo ta kowe iki? Kursi santai wae, iki kok iki telonjonge tekan kono. Rasa kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai loh Lah kok dadi setiake omong nek kowe sing ngakon. Ha, ah, niki sejarahe ngeten kula critani. Ampun nesuri yen kula diajar Karto Marmo. Iya. Candak Karto Marmo duncalke le Karto Marmo. Dislametke Ndara Sen saki. Terus tak nyelametke kula, kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sira kula. Kali terus nyake disaut cek didukke alon-alon. Terus suwuk gamlane. Terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Bodho-bodho ngoten. Kok sampeyan sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sayang sampeyan tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. sing muni ngono niki Ndara Setyaki nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun aku ora mentala padahal kula dijotosi kartu wae lenggah Bagong tak aturi apa jeneng kuwi ngaso kula tak ajare ngoten niku sejarahe lah tegese Setyaki wonten dawuh kowe ora dikon Bagong kok tanggung jawab <laughs> iki engko tekan kono santai wae to lagi tak rembug saniki kula tak takon karo sampeyan iya nek setyakin duwe rasa welas kali kula kleru lho ora wong setyakin iki tau tate tok udang tau tate tok mong ora ketemu sedilo nah terus nek ndoro setyakin niku ngeman kali nyawa kula kleru ora ha terus nek ndoro setyakin niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong ya kuwi karto marmo napa setyakin kleru ora lah ya wis Ora kleru kabeh kok sampean niku. Ku lah dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho lho lho lho lingkung ngapur to. <laughs> Oh ya omong kok ya. Nuwun mapunten menawi setiaki gadai kerekat lan karekat kados mengatur menikah namun ibu rai gina memper to Prabu? Lho mesti nyaki iki hitung-hitung. Kurawa tekan ngene sing gawa aku ing ngembeta panji panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon jotosi Bagong menika napa ya memper? Lah Bagong menika namung ijen kaliyan gareng, mongko gareng awakipun ngados mekaten menika. Tangane cekot sikile bejing mripate kira kon perang. Ha eh, ha eh, ha. Eh. Ampun rasane gareng. Gareng iki dinekke mripate cekot. sikile becik tangane ceko nu nangis mulo jaluk ngapura wah wis santereng wis ora ndara kresna ketrucut kok arep mule wae aku kok bar iki mule bar iki ya menika kula suwun sewu menapa inggih panjenengan mentala terus sakniki kula nuwun sewu ya piye namung sami-sami badhe ngrebat dateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Mawon mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisa rembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misahaken panjenengan kan Setyaki menika awit wonten atur ing badhe kula aturaken. Kono atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki Lah kowe pilih endi wong ayu? Prantawati matur kan kulo Kok ora Bu? Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndorowati senjata cakra. Menawi sakmenika ngaten mawon, kok Prabu kundur wonten negari Astina, munjuk atur sanipun Nyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndorowati, Rantawati kula aturaken dhateng Kresna Mandra Kumara jaluk pamit Jayi. Napa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya, Bagong, aku ora bakal wola-wali. Prantawati matur karan aku Kanjeng rongo yen to nyuwun pamit durung, durung. Durung aja kesusu, men ketok kaya Prabu Baladewa. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Eh, apa? Timbali Jala Kresna. Lah yen ngene komplit aku lek dawuh ora kepenak to. Kok suwe men ra teko-teko? sikile niku beje. Dadi nek mlaku niku suwe. Aduh, keseron aku Mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis keloro-loro. Lah. Lah. Lah. Kowe balya, nggih. Omong karo Petruk, nggih. Petruk bakal wengku dadi mantuku netepi janjiku nggih nek ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra waduh Lilang dek kapan nih? E? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora sadar takon werna-werna. Merga aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe ming senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Ning nggih nyuwun prisa merga hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. No. anggoro kasih anggoro anggoro iso tembung anggrek kasih ki cinta cinta sejati memberi bunga anggrek eh eh eh ngopo iki ra ngomongke kowe lho ala ora wis kono omong nek petruk ngatrake senjata cakra petruk bakal tak pek mantu nek ora ya wis ora bakal tak pek mantu kaya janjiku Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya, sing ati-ati. Kula tak wangsul tak ketemu Ali Petro tak ngomong apa anane Ali Petro. Iya, sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya, ya. Lali aku. Sampun lo tak ampun, wangsul ketemu Ali Petro tak ngomong ke apa anani. Iya bagong sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih ngestokaken dawuh sinuwun.